50 languages. 87 87อดีตการของกริยาช่วย Passat dels verbs modals 1เราต้องรดน้ำดอกไม้ Havíem de regar les flors เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Havíem d'endreçar l'apartament. เราต้องล้างจาน Havíem de rentar els plats. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Vau haver de pagar la factura? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Vau haver de pagar l'entrada? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าบ้าวเบดะพากาลามุลตาใครต้องการลาจากกันคีอาบียดะคูมิอาดาร์ซาใครต้องการกลับบ้านก่อนคีอาบียดะนาร์ซานาคาซาดอราใครต้องนั่งรถไฟคีอาบียดะเพนเดรลเทรน เราไม่อยากอยู่นาน No volíem estar-hi gaire temps. เราไม่อยากดื่มอะไร No volíem prendre res. เราไม่อยากรบกวนคุณ No volíem molestar. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Només volia trucar. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Volia encarregar un taxi. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Me'n volia anar a casa. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Pensava que volies trucar a la teva dona. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Pensava que volies trucar a informació. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Pensava que volies encarregar una pizza.